abarimyi bo muri komine bugendana intara ya bafise indimo mu mwonga wa kagongo bavuga ko bafise agahombo kanini kubera ingomero zavomera uwo mwonga haheze igihe kinini zibomotse abagendesha amapikipiki mu ntara y'abubanza baridogera abapolisi ko babaha ibihano bitajanye n'amategeko iyo bafashwe mu makosa bamwe muri abo bapolisi basigura ko atabihano batanga bitari mu mategeko ucana yandi ngaburo y'uno munsi nayo ikaza kutuyagira ku kamaro ko gufungura igiterwa c'ibiraya mu makungu naho tuza kubashikana mu gihugu ca Gabo aho umuryango w'umwe bwa buraya warawumenyesheje kutazorungika abarorerezi matora yimirije muri ico gihugu mu kanyisase nido nido ni musangwe ikaze ikaze mu buhinga bw'ibyuma hari Alphonse w'Imana niwe wari karafasha ni musangwe ikaze bafise indimo mu mwongo wa kagongo bavuga ko bafise agahombo kanini kubera ingomero zavomera uwo mwonga haheze igihe kinini zibomotse ariko zikaba zitarasanurwa ivyo bigatuma batakirima umuceri muri uwo mwonga bagasaba ko zosanurwa umuyobozi w'ibidukikije bunyinyi n'ubworozi mu ntara gitega abizeza ko uwo mwonga uzosanurwa ariko ntatanga ikiringo ni nkuru ya Gerard nibigira bamwe mu barimyi bo muri komine bugendana basanzwe bafise indimo muri uwo mwonga wa kagogo bavuga ko bagize agahombo kanini kuko batakiri mu muceri aho bahoze bawurimira ubu bakaba bahatera ibindi bitegwa haheze nk'imyaka indwi tutarimo umuceri twarahombye nyine kubera tutakiri mu muceri ubu dusigaye dutera ibigori n'imyumbati n'ibikiwu eh akambo nikobura kubera umuntu ari yaramenye ya muceri agaca abona yuko aguma hatera ibintu nk'ivyo n'ibiharage akatera ibigori kandi hari hakenewe umuceri umva wa muceri n'ubu kiburuzi umva harimo agahombo basaba ko ingomero z'uwo mwunga wa kagugu zosanurwa maze bagasubira kuri mu muceri barigeze kubitwemerera yuko bazohakora ariko twararindiriye twarabuze dusaba ko bodufasha kugira amazi agaruke tubashe kuronka turonka umuceri nk'uko abandi bawurya turonka amazi ni ukuvuga cyo twabasaba nuko nyine boraba bagasubiramo uwo bakarondera abagira neza nk'uko nyine twumva yuko hari ibihugu bimwe bimwe biriko baravuga ati bifashe cyane cyane mu by'uburimyi kugira ngo barabe ingene boza bagasubira bakaraba bagasubira mu bakawukora neza bakazuzaho amanuzeye aho yahora amabaraje hama bagaca ajya amakanari ajyana amazi kugira ngo bene gihugu baronke amazi nyene bavomeza umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Oscar Wikunze arabahumuriza aho amenyesha ko uwo mwonga uri mu izosanurwa naho adatanga ikiringo ati icegeranyo c'ivyo mwonga caramaze gushikanwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'ubworozi igitega Jane bigira ku bwa radiyo isanganiro Gerard nibigira igitega tugukengurukire tuve ngaho ku mukuru wa politike dukubitire mu burengero mu ntara ya Cibitoke atubandaniriza mu gisata c'indero ishure shingiro rya Rurinzi yo muri commune mabayi mu ntara ya Cibitoke rifise ingorane nyinshi umuyobozi w'iryo shure amenyesha ko akenya abigi abigisha bivyigwa vy'ubuhinga bita science et technologie mu rurimi rw'igifaransa intebe z'ababa amajana 2 utuzu twasugumwe ibitabo vyo mu myaka yindwi umunani n'icenda birakenye kandi n'abakozi nk'umunyamabanga ujejwe ivyigwa hamwe n'umunyabigega umuyobozi w'iryo shure agasaba ababijejwe ko ko kwitanga kugira izo nyishu zose nako ivyo nako mu gutorera umuti izo ngorane zihanze iryo shuri inkuru tubaza Alexis Ndayiragije riri ku birometero byaba mirongo umuriro uvuye ku mugwa mukuru wa komine mabayi ritagira utuzu twa sugumwe kuko twari twari tumwe twabomotse ngo ribuze intebe zirenga amajana abiri hakaba hanabuze ibitabo byo mu w'indwi w'umunani n'uw'icenda ibyo bitabo ngo twabafise tukaba twaguzwe n'abavyeyi izindi ngorane ngo abanyeshuri baje mu mwaka w'icenda kuri iryo shuri ngo badafise uburyo bwo kujya mu bisata ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke canke ahandi baca baheba amashuri umuyobozi w'iryo shuri agasaba ko iryo shuri ryoronswa igisata kuri izo ngorane zijyanye n'igisata umugenzuzi w'indero muri komine mabayi arakarama twonisi amenyesha ko ikibazo bari baragikurikirana hagufi ngo ubuyobozi bw'indero buri ko bararondera igisata urwaruka rw'aho mu rurinzi rwahurumbira hanyuma bace bagisaba abo hejuru babatwara reka n'izindi ngorane iryo shuri rifise ngo bari ko barabironderera inyishu kubera ingorane cyane cyane zijyanye n'amasomero buramatari w'indera y'ibitoki izuza kareme akaba ari yashikanye umukuru wa sendare ntayinyuzwa gateretse manuel kuri ubu wa umwana asubira kubura intebe yo kwicara ko mu ishure bige borohewe nk'abandi narijya ko ari bo bazoteza imbere iyo ntara hamwe n'igihugu muri kazoza ivyo babishikirije kuri wa gatandatu mu nama yabahuje ku mugwa mukuru w'iyo ntara bigira hamwe eh, bigira hamwe iterambere ry'iyo ntara mu bisata bitandukanye hamwe n'imigambi borangura bari hamwe bose ngo intara igire intambwe iteye mu iterambere bose bakaba bemeza ko ishirahamwe ribahuza baherutse gushiraho bagasaba ko abapolisi bajejwe umutekano wo mu mabarabara bokora bisunze amategeko bamwe muri abo bapolisi basigura ko atabihano batanga usanga bitari mu mategeko ariko ariko n'abarongoye nako nabo nyene basaba abo bagendesha amapikipiki gukora bisunze amategeko ino nkuru tukaza kwigaruka ko mu makuru yacu tuza kubashikiriza mu ijoro buraca bugacana ayandi mu Ibiraya n'ibifungurwa bitunze ubwoko bwinshi bwasanganyabungaburo nka E, B, E, B, C, C na C hamwe n'izo biita amido nkuko bivugwa na Jean Paul Wineza mushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko ibiraya bifasha mu kugabanya ububabare mu mushishito kandi ko bitunze vyinshi mu sanganyangaburo umubiri ukenera bucana yandi ingaburo y'uno munsi na Jean Marie Mayonga ibiraya ngo biri mu bifungurwa bidasanzwe mu kubaka umubiri nko mu gutuma nk'abana bagira igikuriro ciza jean paul wineza umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko icyo gifungurwa gitunze insanganyangaburo nyinshi dukenera mu mubiri ikiraya bakunda guherezwa kenshi ikiraya b'abana batimenyerezwa gufungura ikiraya ngo kiratuma amaraso yacu ataguriranamwo ama aside atuma umushishito umererwa nabi jean paul uwineza arabisigura ikiraya eh, gisanzwe gishobora eh, gutuma eh, amaraso yacu atagwiriranamwo ama aside y'umurengera bigatuma aside clodirike cyangwa se amaside yoshobora konona umushishito ataba menshi hama icyo gikorwa cyo kugabanya amaside mu mubiri wacu eh, icyo gikorwa eh, kigaca gifasha umushishito kumererwa neza mbere eh, n'umukwe wacu ukaba utagwiramwo ama aside y'umurengera gutyo rero umushishito murazi yuko kenshi ukunda guturirwa no kononwa n'amaside yabaye umurengera igihe yashitse umushishito, mushishito akaryo bitera icyo bita gastrite ukwakaka mu mushishito cyangwa se ibikomere byo mu mushishito mu gifaransa bita irisere gaswi uyu mushakashatsi avuga ko ku bantu bafise ikibazo cy'amafyigo ngo ibiraya birabafasha mu gutuma amafyigo akora neza ku bantu bafise ingorane y'amafyigo afection dere ibiraya eh, bikora igikorwa twavuze gishobora gutuma amaraso yacu avamo imyanda mbere na twa tuntu bita nefron eh, akayungiro kayungurura imyanda kari mu mafyigo kadashobora kuziba mbere kagatuma gakora neza ibiraya bizwi ku izina rya solanum tuberosum ni igiterwa gifise amamuko muri amerika y'amajepfo gitunze ibyiza byinshi bifasha amagara y'abantu jean marie mayonga nawe urakenuye mu yavugwa mu gisata cy'inkino ko hari abakuru b'imana hariya mu ntara ya ngozi inkino z'igice cya kane gishyiraho icya nyuma mu ihiganwa rihuza imigwi yo mu ntara hagati mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball imigwi umunani iva mu ntara za Ngozi Makamba Muramvya na Kibitoke ndetse na Karusi na Rutana niyo iriko iratana mu mitwe imigwi ine itsinda kuri uyu w'Imana izohura mu gice cya nyuma mu nkino zizobera hano mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatandatu n'uw'Imana windwi buca dutangura na umuyavugwa mu mpira w'amaguru kuri uno w'Imana niwaza gusozerwa inkino zindwi ya 19 gihiganwa ryo mu cicaro ca mbere Primus League hariya rero kuri stade uh, urunani muri komine Buganda mu ntara y'Ibitoke umugwi wa Bumamuru ukinira kuri ico kibuga uza kwakira umugwi wa Kayanza United ni mu gihe umugwi wa Message Ngozi kuri stade urukundo uza kuba wagendewe na Atletico New Oil na urukino rwitezwe rurindiranywe igishika n'abakunzi b'inkino ruza gukinirwa hariya kuri stade Ingoma rukaza guhuza imigwi ibiri kinira mu gisagara ca Gitega akaba ari derby rero iza guhuza umugwi wa Flambeau du Centre uza gutana mu mitwe na Message Ngozi mu gihe urundi rukino rurindiranye igishika n'abakunzi b'inkino nuruza guhuza umugwi wa Vitaro uri mu kibanza ca kabiri muri no mwanya mu higanwa eh, mu, vyifata kibanza aho rero uza kwakira hariya kuri stade Gatwaro mu Kayanza umugwi wa Aigle Fighters wo mu ntara ya Makamba amakuru yo mu makungu Ano makuru tuyarangirize muyavugwa yavugwa mu makungu mu gihugu ca Gabo mu gihe himirije kuba amatora atatu ayo mukuru y'igihugu abashinga amateka hamwe n'amatora yo ku mitumba abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya baraye bamenyesheje abarongo igihugu ca Gabo ko batazorungika abarorerezi muri amatora ibiteye amadidani abatavuga rumwe na leta ku bwa Pierre Claver Maganga musu, eh, zo gufasha abakozwe kona nyamugigima yabaye mu gatondo ko ku munsi wa mbere wino turiko turasozera mu bihugu vya Turikiya na Syria amakuru atangwa ni radio y'abafaransa RFI avuga ko iyo nyamugigima yahitanye abantu barenga ibihumbi 208 n'abashika ibihumbi 75 bakomeretse hamwe n'abandi ibihumbi bitanu batagira aho bakika musaya biturutse ko amazu yabo yabomowe n'iyo nyamugigima ubwigenge bw'amasendika ngo buri ko burasubira inyuma ku rugero rurenze mu gihugu kwa ntare ibyo bikababaza ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant candika ko hari ukutumvikana hagati y'amasendika y'abakozi na leta y'u Burundi ku bijyanye n'ingingo yo guhagarika imfashanyo itangwa n'abo bakozi kugira sendika zibandanye ibikorwa byazo abanyamasendika rero babona ko ari uburyo bwinyegeje bwo kubabuza kuvuga ubundi igihugu cy'u Burundi ngo si akarere kirebanga ayo masendika akagiriza leta kuri kwiraho nyanga ku mugaragaro amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ku byerekeye irangurwa ry'ibikorwa baba barekuriwe n'amategeko inani z'amasendika bahurikiyemo zerekana ko ingingo yo guhagarika intererano z'abanywanyi ubwayo ngo iteye ku n'intumbero ya leta yo gutsimbataza intwari ibereye hamwe no gushyira imbere ibiganiro mu mice yose y'abantu icyo basaba ni uko leta ko kuri iyo ngingo ikinyamakuru la voix de l'enseignant cibutsa ko umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu ngendo iminsi mu gihugu yategetse ihagarikwa ry'intererano z'abanywanyi b'amasendika biciye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi akabona ko ari nk'ubusuma bukorwa n'ayo masendika ku banywanyi nk'uko tubandanya tubisoma mu kinyamakuru La Voix de l'Enseignant abigisha basaba ingurane nabo ngo ntibabona aho bari buta umutwe ibyo ntibyandikwa n'itorokanirizo ry'amakuru abepe abanywanyi b'ikigega fest citaho gufatana mu nda kw'abigisha co kimwe nabo mu kigega fure kijerwa uburaro bw'abigisha nyene bashikiriza ko ivyo bigega bitakibaronsa ingurane zo kwiteza imbere ku rugero rubereye nk'uko vyahora ico kibazo ngo carabajijwe mu minsi iheze umushikiranganje imigambi y'ubutunzi n'ikigega ca leta ari mu ntara ya Bujumbura yishuye ko byaba bifitaniye ubucuti n'ingingo y'Ibanki nkuru y'igihugu ishaka kugabanya amafaranga usanga ariko atembera mu banyagihugu aho iheze ikabuza amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana cyo kimwe n'ibindi bigega mwene ivyo gutanga ingurane zishurwa mu kiringo kirekire ni ukuvuga kirenza imyaka itanu iyo banki nkuru BRB ngo nticemera gufata mu mugongo ayo mashirahamwe ubugira inshuro ku kiringo kirekire ico bita long terme mu gifaransa makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mu kinyamakuru iwacu naho bandika ko itangwa ry'abantu mirongo ibiri bagirizwa gutembagaza ubutegetsi ritariko riratanga icizere c'ubucuti nyabwo basigura ko nubwo habaye umubonano hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi inyuma y'inama idasanzwe igira mirongo ibiri y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yabereye Bujumbura mu mpera z'indwi irangiye nubwo baramukanije neza bakagwana mu nda imigenderanire hagati ya gitega na kigali ngo ntiramera neza leta y'u Burundi itegeka ko habanza kubitahukanwa bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi perezida Petero Nkurunziza naho bitakunze itariki 13 z'ukwa gatanu umwaka wa 2015 abo nabo ngo bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yamara umukuru w'ico gihugu Paul Kagame uwo nawe kandi akaba atari bwaho bwahonyoze ikirenge i Burundi hari yaheze imyaka iharugwa muri cumi n'umwe agasigura ko abo bantu basabwa basanzwe kino gihe bakingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijerwa impunzi HCR ariko kubw'ikinyamakuru iwacu ngo baba barundi baba abanyarwanda nta n'umwe afise inyungu z'uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri iguma imeze nabi ku kivuko ca bujumbura naho ngo ibitigiri vy'ubwato buhagendera bitera vyiyongera mu kinyamakuru burundi eko bandika ko mu ntumbero yo gufasha mu ibisikanya ryabwo mu bisata bitandukanye by'ishyirahamwe Global Port Services Burundi rijerwe ibikorwa ku kivuko hafashwe ingingo y'uko akazi gakogwa amasaha mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane aho ni kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ivyo birafasha mu kugabanya ikiringo ubwato buhamara burindire gukugwamwo ibidandazwa nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi ajerwe ubudandaji Janvier yumva mu bihe biheze ubwato ngo bwarindira ibihe n'ibihe kugira bupakurugwe kubwiwe kandi iyo ngingi ishobora kuzofasha mu kongereza uruja n'uruza mu mazi y'ikiyaga Tanganyika turangirize ku itororokanirizo ry'amakuru nete press aho ryandika ku kajagari kavugwa mu itunganywa ry'amafaranga mu bitaro bitari bike hirya no hino mu gihugu ngaha batanga akarorero ku muganga wo mu ruyigi yahitanye amafaranga agera ku bihumbi mirongo itanu na bibiri n'amajana atanu ibitaro ku bindi ibitaro ku bindi mu ntara nzima akavuga ko ari amafaranga agenewe gutegura ibijyanye n'urugendo rw'umushikiranganji rw'amagara y'abantu Sylvia Nzeyimana hamwe no kugura igitoro gikora mu bijyanye n'urwo rugendo erega ngo yaregeranije amafaranga agera ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu na cumi biciye muri iyo nzira ngaha rero niho harangiriye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwakoze kubana natwe kuri mikoro ya Leonce bitariho mugire ibihe byiza ngaha iwanyu mugira aho muba mwubahwe ibiganiro birabandanya kuri radiyo isanganiro amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru